Agathe Elvi Kapochichi. Je viens du Bénin. Je suis de, la commune de Savalou, arrondissement Aga, quartier Missé. Là où on transforme le gari, le manioc en gari. Benin, Senegal, Bolikosta, Kamerun eta Gineatik etorri dira ekoizle ezberdinak espeletara. OAPI edo jabetza intelektualaren Afrikako erakundearen baitan egin dute bidaia, espeletako biperra nola antolatua den, laborariek nola lan egiten duten eta sormarka nola itzina ere maiten duten ikastera. Espeletako biperraren sindikatuko ordezkari den Pampi Olaizolak espikatu digu. Horiek eh, sormarka bezalakoak da dira IG uh, eh, indikazion geografik, beraz lugaldeari lotu marka batzu, uh, batzutan dira. Uh, horietan berezitasuna, izaiten aldira laborantzako gauzak, eh, bilketa, uh, hemen pixka bat antzia dugu, hori, me naturan gauzak biltzen aldira ere, eta uh, artisautza. eta hor bereziki, bat dugu uh, bat, uh, bere arroparekin etorria, gainera, gero biperbeltza, alor ez da gure mota bera, eh, baina biperbeltza, bada kakaoa, bada kafea, uh, maniok ez dakit eskola beraz nola egiten da, mainan eh, horrekin ere produktu bat egiten duten eh, bat edo beste. Boge Latonfak biper ekoizlea da Kamerunen. Zergatik biperra jatorri deitura babestua izatea nahi duten galdegin diogu. Ça veut dire que poivre de penja, c'est un produit qui est issu de son aire géographique, ayant respecté le cahier de charge. Une autre façon inverse de dire quand il n'est pas produit dans l'air géographique, il ne peut pas être appelé poivre de penja. Pentsa ere mutikampo ekoizten den biperra ere askotan bertakoa bezala saltzen dela eta arau batzuk ezartzearen beharra azpimarratu digu bogel atonfakek. Aste osoa pasako dute ipar euskal herrian, tailer ezberdinetan parte hartuz eta bisita ezberdinak burutuz.